Gure kirol solazxean goiz untan pilota ipatko dugu esku eta berezikiago ualtari agusti zurekin ipatko dugu. Ola, zidu ate egunan? Egunan Eta beraz, joan den asteburuan loitzune oiergin kolpatu da eta partida ez du bukatu kubatarrak Zegertatu zako, zer du? Ba, berriz kolpatu da, ba, miska bat historikoa egiteko e, eh, badakiztue eh, behualtarik eh, azken e, sei hauetan bekasik dena irabazi duela pilotan, eskuskat rinketean hasteko. Eta hor, jaz urte guzia kolpatu eman duela, eta mm, berriz ere ba, espaldatik operatu dute, eta berritzeren txatu da ba, jiten behin behin horiagotan, jaz, jazko udan, jazko irailean, eta bon, partida txarrak ez da sekulan jin. Eta aurten eh, beraz prestatu da, e, bon, lehenik banakakos buruz burukako sapelketan egindu partida bat eh, biziki e, txarra, itxa, ezin izan du e, deuse egin, e, zafraldi bat bildu du. Eta binazkakoan idurizuen zuen, behualtari bereskuratzen alginuela, nuela, lehen partida aski on bat eh, egina zuen Waltari berak eta aski ongi senditua zen hasteko eta baginuen esperantza beraz Waltari ikusten alko ginola ez menturaz lehenko baina txapelketan hartzeko Waltari ikusten alko ginola izan zuen lehen partida aski partida hona egin zuen Atik joan den igandean, beraz e, loitzune oiergin, berriz ere kolpatu da, eh, beroketan, eh, janik senditu du, e, espaldan berriz minartua, partida hasi du, egin du, pixka bat jokatu du, ezkerraz jokatu du, baina ikusti du ezin zuela, oita marta sei ari zela partida utzi du, E, Waltari simulan berrekin ari da, Etxebrita Dukazuren eh, kontra beraz, eh, ebe, ogoita mar bosk galtzen zuela, ogoita mar sei, behortan partida. Odan mintzatzeko parada izan dugu Baltarirekin galdegin diogu zer duen, susen eta mm, ara iduriz e, bere bizkarrian e, eh, homoplatuan susen izaiteko badu eh, ara kontraktura bat e, bat kontraktuz kontraktatu zaio barkatu eta tendoia bat e, tendoia e, loditua bezala bakzu e, inflamatua du eta horrek beraz ez dio uzten bere jestu normala egiten ah, de, momentuan mina, mina izan du, izin izan du partida segitu, orai hobeki da, ari da zaintzen, kabretoneko zerzean ari da zaintzen, eta hartatzen erreiteko, eta berekin, berak egiten digunez, berriona da, eh, espaldak ez duela deuse, nahi operatu duen leku, operatu duten lekuetatik ez duela deus, beraz ez da ere kolpatu lehen bezala, ez da berritz operatu behar eta deuse horik bakarrik, eh, ara, inflamazio bat baduela hor doian eta hori behar duela zaindu, orduan hor ari da egiten hartatze eh, bereziak, uh, eh, kabretoneko zer zortan, eh, bon, uh, otza eta beroa, hasten dutean hitz, masaia hainitz, uh, medikamentuak ere baditu, atik berak badu esperantza, beraz uh, berriz txapelketa untan, parte hartzen alko duela, eta hori menturaz da berri hona ikusi beharko da ze, alaz, ze mailatan edo nola parte hartan alko duen. Ma, ba, azteko ez da bere alakoan eh, berriz eh, hasiko pilotan, manartean txapelketak nola segituko du? Hora, txapelketaren dako federakuntzak egana du, beraz, eh, elduen aste buruan eh, baitu partida, baitu partida waltarik, eh, mm, nundu, maulen du partida, elduden, eh, ogoita ez, maulen eh, arrangoitzen sartzen alko da berriz ere, ogoita zazpian, atik badu partida bat eh, maulen eh, waltarik hori izanen da elduden larun batian, larun batuntan, eh? uh, eta simulan berra idira bielta eta eskujaren kontra. Federakuntzak egan du, eh, Waltarik ez duela jokatuko, eta bere partez Intxauspek jokatuko dela, orduan Alexis Intxauspek B pilotaria da, justu haste buruntan ez du partidarik, beti baita da bikote bat ez dena ari, justu eh, partida, haste eh, buruntan ez du partida horik, ongi heldu da, zenta Intxauspek da menturaz B multxo horretan aintzineko oberenetarikoa, ez bada oberena, ez bali da oberenetarikoa, eta beraz, menturaz partida atxikitzen alko du, biel eta eskugarren kontra, atik Waltari seurtatu, Waltari seurtatu digu, ondokoan hoita oita zazpian hor izanen dela eta, eta forman izanen dela, gauza bakerra da, eh, sekulan, aste buruntan, oaltari eta simun lanberre bikotak galtzen bali Janik, berantegi izan daitekela sailkatzeko, zenta badakizue beraz bos direla multsoan, lehen lauak sailkatzen direla, eta azkena kanpo dela, bos garrena, eta menturaz, Janik, e, martxoaren ogoita zazpian ostiralez da partida eh, ahangoitzen, lagalde eta bilbaoren kontra, menturaz hor berantegi izanen da, baina bon, ez gira oino hortanek kalkulok egin barko dira, asteko gara, bon, berriz labur biltzeko baltarirena, kolpatua bai, aste buruntan ez dari, baina ez da inlagia, eta iduri luke ondokoan sartzen alko dela. Berrizatxe manen dugu ia urrezko urteetako altari. Hanik duda hundiak baditute, behin baino gehiagoetan eh, galdera pausatua izan da, biztan dena. Astapenean eh, baiet, baina hor oh, bada ez dakitzen bat gehen aldiko entxiatzen dela, berriz kolpatzen dela, baut belduk, gaina adinean sartua da, ez da antzibiak uh, eh, bost urte, oita masei urte dituela altarik eta nik nekez ikustut gualtari berriz diten e, eh, bere inera. eta berak dionaz gainera eh, bere helburua ez da inbeste e, eh, lehengo maila berreskuratzea, alaz bai, baina giago plazera hartzea trinketean eta ba, baut beldur hor ez duela bate plazerik hartzen, kolpatoa da bi partida guziz eta ez dut uste berriz lehengo Waltari atxemenen duguna. Hora zidote, mire esker. Esker mirazier.